Artefarita intelligentezzo restauras antiquain textoin. Itaca. Ien la nomo de nova softvaro, laula insulo el quiu devenas Odisseo. Gi servu por plibonigi la comprenon pri la antiquo. Helpe de artefarita intelligentezzo, gi plenigas truoen en antiquae textoi, cae helpas ce la clarigo de ties deveno cae agio. Plei bone, la programmo funccias cune cun lascio de historiistoi. Artefarita intelligentezzo, AI, estas daure progressanta. Post ciam shaco, jam de jaroi, estas dominata de lern capablai computilai programoi, programo de la brita firmao DeepMind successis en la jaro 2016 venci pintan ludiston en la preta ludo Go. En la jaro 2019 la sama firmao comunicis che AI ancauce computilae ludoi nun estas gvidanta. Tiel programoi povis jam venci en strategiae ludoi. Por la scienzo tamen pli grava estas la AI pro la potenzialai applicablezoi en la esplorado. Computilai programoi exemple jam estos usatai por prognosi la extreme complican faldigion de amin acidoi al proteinoi, au solvi fisicain problemoin, kiwi dum longa tempo estis consideratai kiel nesolveblai. El la antiqua Grecio Multae sur estas conservitae gis hodiau, parte en necompleta formo, cae cun truoi en la textoi. La textoi plei ofte estis scribitae sur materialoi ciel ligno, stono, au ancau metalo. Ciam ili estigis, tio ofte gis hodiau restas mal clara cutimai metodoi por la calculo de la agio de antiquae textoi, ciel exemple la radiocarbona metodo, ne estas appliceblae cetiai materialoi, diras la esplorista te amo. Multae enscriboi dum la curo de la tempo malaperis de sia origina loco, ca ili reaperis en aliai forai locoi trovi hodiau la locon en kiu ili estigis, tio en multai casoi appenao ancorao estas ebla, clarigas historiistino. Si prenis en la disvolvado de la lern capabla programmo Itaca. La programo kiu estis disvolvita cun labore cun plurai universitatoi cae firmaoi, kiel exemple Google, celas pli simpligi la analizon de antiquae inscriboi en tri campoi. Unue, ni volas datigi la textoin in laueble precise. Due, ni volas identigi ilian geografian originon. Cai trie, la programo plenigu truoin, en necompletai textoi laueble precise. La esplorista te amo testis la funccioin de Itaca ancau iam en experimentoi. La programo povis exemple sen helpo de homo restauri en scriboin en ciui mancis unuopai vortoi, con precisezzo de sestec du procentoi. Historiistoi successis en tio sen la programo nur cun circa dudec quin procenta precisezzo. Se aliflanque faculoi usis la programon Itaca tiam pribonigis la fina resulto. Lautio, la historiistoi povis reconstrui la textoin helpe de Itaca cun precisezzo de proximume septectu procentoi. Che la cun laboro inter la artefarita intelligentezzo cae la faculoi liveras la plei bonan resulton, tio estas por la disvolvintoi de la programo neniu surpriso. La programo ne servu kiel anstatauagio por esploristoi, sed kiel ilo. Itaca estas ancau rete alirebla. Ni desiras che la programo helpu allaueble multae homoi ce la analiso de antiquae inscriboi, diras la esplorestro.